Ta, Krisia, izanik ere, Siberoa ekonomikoki askiuntza ateratzen da, industria, industria azkar, langabezia bestetan baino apaltxago. Zer da zuen sekretua? Tegar sekretu baten ez, diak eh, e, urteak aizak uzitan berden eta halik umiltasuna minioa bildu, eh, berden eta Eh, merkatuak badakia nola dien, eh, egun batez azkarriz eta bihamenean uh, izaten aldu kapaltze bat edo hola. Bena, uste diat, dinamika baden, usaila baden heben un, industria logian, beti haitzeko, izan ditu kore uh, beherak, eta gero, bon, baduk... Eh, jende, jende kopuru bat, hor, usatia dena hortan, eta inbea duena aintzina egin. Eta eh, balukek agian beste gauza derraiteko uh, eh, badugia haituik zer egin ez balin bada egiten, ebe ez duk jeusik, eta ez prabatzen balin bada, intxatzen balin bada, e, betxi e, jendia heltzen duk zerbaiten egitea, eta uste diat hor e, dinamika horren itzulian jendek hola hartu duten egaitez, isima bezalako e, lugalde bat eta ikusten delaik e, hamar bat urtez nola egon den, eta guai e, ze zionia baden, e, ikustez e, beste bizona hor maule eskualdian nola bizidien, ara horrek nik beste inbera bat eta bultzada bat eh, talde, mm, talde bultzada bat agian emaiten dik. Ba, industria ipatu duzu, badira egeusitze edekak, eh, antena hontan berean MK enpresa ipatu adibidez, joan den ostiralean, uneka aeronautikako piezak egiten dituena. Jendearen euneko ogoiare sektore hortan ari da, siberoaren geroa, siberoa industrial bat da? Uste diat, eta baden denetai kaleik egan e, eh, komerzioetan eheben egin bat eta ofizial egintzane badiera enpresa hanitz bereziki e, bastimenduan edo eh, metaliko strukturetan haidien enpresetan, e, diversifikazio andana bat izan duk eta hor, odazak plantatu ditik... Enpresa bizita heli batzu, nahi bauk, ikustia, bestek zer egiten duten. Guk gure enpresak ikusten ditu hau, uh, eh, urbiletik, benagian ez dakia nola uh, nola ibilten dien bestik, ze teknikekin, zer eh, zerbitzu emaiten duten, eta hoi bizik interesenta oso, maitaliz joaiten gituk beste lugalde baten burura artino eh, zerbitzu uh, batzuen eta seka, aldiz urbilean baditu gulaik, eta elgar ezagutzia, eta horrek bultzada bat emaiten dik, eta hoienetako uh, beharrezkoa uk, berden boan mutualizazione bat egiten duk, izaten ahalduk uh, merkatu heli ardokitzeko uh, elgarlan bat izaten alden, eta ara, uste deat, eh, hor dinamika hortan mementoan uh, lugalde txipihunek egiten duen uh, lan interesenta. Hmm. paraleloki, elaborantzaren inguruko jardunaldiak egin ziren duela aste zonbaita, sailo jentzailtasunak aipatu ziren, batak beste ahultzen du? uste beharko den beste manera ikusi zer habokin bakotxak ekarten alduen. Uste jat e, eh, ekilibrio baten atzaman behar eta e, memento juntan badu gogozka bat hor e, eta itzulian, eta eh, laboraria, laborari mundua agian hartu dituk, edo lugalde juntako arduradunak hartuak dituk, agian um, ez dela bakotxa, edo Eh, laboraria bakarrik utzi behar, denen afera bat dela, eta hor eh, izan dadin industrial edo ofizial edo beste ofizioetako jende, um, elgarlan bat dela egin behar, eta hor haute txien eh, bultzatzeko eta haien lagunguain bidez bortxaz, denen afera dela eta denen artean behar dugu uh, ekilibrioi txikitzea eta gogozkatzia uste diat um, ideiak eta kutsatzen balin badira erresago den uh, denen uh, elkibide baten atzamaitia. Mm, baina, ala ere, biak eh, bateragarriak dira, ez du uh, laborantzaz kanpoko sailak, behar gazte gehiago erakartzen, ikusiz hor uh, badela egusitze gehiago, behar ba? Zailduk gaitia zer, eh, zer bide hartuko den, zer uh, eh, badakia laborantza munduan agian nekeak izanen diela gu bezalako uh, laborantza tipietan agian familia oso baten biziaztia espalin bada bata kanpoan ari edo uh, ara, izaten alduk Langileak ekarazten balin bat ditugu lugalde junta, ikusi behar dike, um, ezar dezaun emaztia edo um, haurentako zer uh, ikasbide baden, zer, um, zer atzamaiten dugun uh, eh, haste eh, pasatzeko behar bezala, edo ingurumen oso batetan berdik dik sartu, eta hor global, globalki behar dik hartu eta problema, eta um, uste diat, zentzurta uh, eh, gaizak heinbat eh, eh, barnatzen dien, espalin bat adenen guztukoe, bena uh, herrausi behar dien, zomeit aldiz. Mm -hmm. Beraz, erran dugu, ibiakoitzean, bazera maien inguru bat, enplegu sortzeari buruz, ostean erten ginoen, akitania mailan langabezia egin <clears throat> apalenetakoa dela, lujalde hortan, nun gakoak? E, hor izan dituk ikusmolde ezberdinak, izan dituk e, alkarrek emaiten zuen, Filip Azkonek emaiten zuena, eta erraitia eben egiten aldugu eta e, saltzen aldugu kanpoan, e, muntaketa taldiak eta ezartez behar bada bordelen Tuluzan edo marzelian, bena heben eta e, ekoizpenak eta lantzez. Gero, hala hala, e, maginean e, eta Jean-Pierre Lagamendik bezala, Eh, hemen altxaturik eh, gauza bat, uh, eh, ageizian egiazki bihotzez mintzo zela eta be mm, aitake kontraioa eraiten bazakon ebe aintzina joan duk eta hau dela um, ehm, zabaltudik bon berriz garazi eskualdian beste saltegi bat eraita zebe hemendik joaiten algitu kurunago uh, eh, askorriak egin duen lana uh, eh, kooperatiba zail hortan, hoi um, ehm, Eh, nola egan behar da, eh, zinezko e, desmartxa hamazazpi laborarien eta artian, agurgaria dena, eta berden boran, kanpotik heldu dien enpresa handieli batzu, sema bezala, e, hidrolika, fe, hurra, hurrain elektrikaikin eta lan egiten dutenak, hoiek kanpotik hemenko, jendeak hartzen ditie hemenko um, ehm, zantralen itzeko, eta um, ehm, ala, kanpot, kanpoa joaitia bai, baina kanpotik egiten alde lagunat eta bon kalitate baten eh, atxemaiteko. Raketxe berri zurekin eh, aipatzen ginoan, eh, enplegu sortzearen inguruko mai inguru hori, enplegu sortzearen pajean, enplegu horiek berdira bete, siberuak formatzen ditia, bere enpresak behar dituzten langileak. Hala, hoi galdera uste hazin izinteresenta. Hortako diak eraiten odazen bezala, um, berdiela denek elgarretatu, Deja domino aztoik eraiten zian ber, berga zian eraitia um, mahan ingu batetan ezartia bai uh, erakaskuntza zarduratzen dien eta e, jentik gentik ezartetzagin enpresak eta ezartetzagin hautetxiak. Ordean, e, proposatu itien eta lanak eben, um, lotuik dia, haurek ikasten dien uh, eh, jakaskuntzaikin edo eh, badea hor paralelo bat egiteko. Eta hoi, uh, zinez interesant, eta udela hoaiko gazte batek badakia zer den nola haitatzen ahalditu ofizio bat espalin badetene gazte denboan e, finalian deuze hunki edo deuze ikusi. E, eh, gaiten da, hanitxaldi zoai oaiko gaztek, e, ez dakia eraiten zuen, eh, antikidatian ordean beti berdintxua da. Eh. Bena, da eraitia lan mundu hori, behar diela kutsasi bai jakazliak, Eh, bai ikasliak eta eh, hautetzien mundia, hor e, ekuazionea bada, hor denen artian eraman behar dena. Tuzte diat hor e, eh, lantzinez interesenta baden, adesa ipatzen ginean e, eta jardunaldiak eta plantatik izan dielaik, hautetxiek diela hartiko gozka hoi, Badakiak ez dela aiz izanen, bena ez dela baizik laboaien historia. Eta hor, uste diat, biharko ofizialen uh, enplegik edo biharko industrial horreko enplegik hortik elkiko dien elgar kutsatze batekin. Mhm. Beste mai inguru bat bazen, eh, teknologia berrien eh, inguruan, hor bat eh, bazinuten Franz Telekomeko PDG OI bat ere, uan uh, badu interes bat teknologia berri horien inguruan, bada zerbait johatzeko hor? Ez uste baden sibeua baizik, badik eh, uste teat denen aden eta alhor gusitan. Ez duk, eh, bon, haladuk eh, aeronautika izin ez eta lotuitela uh, sibeuko industria mm, enpresan dana bat, bena beste enpresetan atzamaiten diagu uh, Guk um, etxegintzan edo hola, sartzen ditiagu 3 eh, emaiten dien uh, eh, plano heli bat eta uh, bi madeitzen diagu uh, atzamaiten uh, hanitzilekutan gehu eta habo uh, ordinak gailu hoik sartu ditutuk edo sistema hoik sartu ditutuk eta ez indiagu hoik gabe Eh, egine, ne ustez eh, eta geho, xampo bezala edo uh, eh, jakaskuntzan haidien eskola hoiekine, ikusten diak, hoieke elagingu handiel ekarten diela, aipatzen ginean hor baten ibiltia uh, hurunetik logiziel batekin aiazten altzela, gazudi baten eta onduan aibali maiz badu beti lanjea zerbait uh, leherdadin edo hola, aldiz uh, hurunetik aiazten ahalduk pala bat, eh, horxan hor xan polizeuak ezaidian eh, eh, teknika bat lekian, eta holako gaiza anitzeta duk, beti holako gaizak ez tazkikula eta behar ditugula kutsatu elgarren artian. Aeronautika ipatzen denean, filosofia mailan segitu behar dea, piezak egiten gerlako egazkin, uh, egazkinen egiteko edo frantziak saltzen baititu erri, beste herrialdeer gerlaren egiteko. Filosofia hori segitu behar dea? Ah, eh, hor, politika hitu batuk eta hor filosofian eta sartzen gituk hor uste dut bakotxak badukin be, be definizioa. Eh, behar balin bada ni, eh, ne aldetik eran ni nizala batea doz eta sistema horrekin. Eta geho bon, badik filosofia aipatzen dena eta geho badik merkatia. Hala, eta... Bon, xantza badiat aeronotikan ez aitzeko ordian hortan enuk eta sobera bustiko, bena fe, ni kontrenuk, bena bon, duk makotxek eh, bere haitik egiten dutila, eh, geoizateko jateko bioa behar digi egin edo e, arrunt tretatu itienak edo hurbazter hoik nula e, pestizidez asatzen dugu edo laboantxea sistema zuinden egukiena, bon, badakiat estila armadaikin den eta harremana edo aeronautikak din ber uh, indarra, bena bon, ahaltiak joik uste da beste gehi baten uh, zatiketa bat izaten ahalden hor eta hor balukek zeraipa. Mm Um, beste ez da bat, eh? mementoan eh, bero, handena ipak euskal egi mailan. Egi elkargo bakarren gaia, egitura desberdinak eh, engaiatu dira, adibidez eh, merkatalta industria gambara, eh? alde. Zuek eh, eh, egitura ekonomiko gisa, nora posizionatzen ziste? Abai, ah, pentsu diat, bon, ez eta eh, posizionatu duko daz alde, Ehm, eta uste dut, bon, sibeun baden e, nahi nahikunte bat, holako e, senda baten hartzeko, edo ikertzeko pu. Zerren eta bon, atzo bezala gikurdin jarben bagina boskatzia eta eh, alde boskatuik izan duk, bon, uste dut, eta sibeun mementuan bi herri dien kuntre eta beste handana baden alde, hori uste dut, horre, nahi bak, ehm, herri elkargoak eh, boz batez eman zian eta hor eh, herrikal e, e, eztabaida baduk, e, txipiagituk, Hurrunen agienak, eh, igan aldin bezala oan entzuten ginean eh, atzoko ez da badan agertzen zian, no, izan duk emankizun bat hor eh, telebista batetan igan hastian, uh, Euskal Herria initzulia egin dena, salbi sei provintzia baizik errakatziak izan diela, eta sibeun ahatzeik izan zela, eta holako bat dena bon hoik uh, uh, uste diat, Odazek eraiten din bezala, uh, pariua halagizako den, eta eh, behar badugu prau eh, prauben artin juntatu eh, usteat badugun oportunitatea luralde baten ezagutzain ukeiteko ez palin bada nahi gunian bezala hatxarian bena jaleike ehun eta beroita hamazortzi herri hoik elgarrekin eta atzamaiten titiagu behar luraldin eta usteat oportunitate baten eta pario bat edo biharko desafio bat uh, altxatzeko duguna, eta ez balin badu galdi juntan hartzen hoi, uste diat uh, urte eta urte iganen den, berriz ez ba, uh, gainen eta zaik izan dadi. Lugalde ekipia erran duzu, eh, ekonomia mailan dinamikoa erran dugu, ikusi zein den e, Siberuan, ez ote da, horren ahultzeko irrisku bat ere olako egielkargo batean juntatuz politikak maila handiagoan eginen baitira? Uh, uste diat, guk goelekia beharko dugune etxeki. tipia balin bada eluraldia, uh, txarren alukek ez parte hartzia ez da bada hortan eraitia, bo, bine, hasten gitie, ez dia, parte hartu behar dik ez da badetan, hor um, e, xantzai badiat mementun eta e, herri elkargoa hautetxien kuntselian eta lanetan parte hartzeko, eta hor egin iten e, elgar lana hamar luralden hartin hor, zinez interesenta du, zerren eta lehenik ikasten diag elgar ezagutzen, bakoitzain arrinkuak nundien, eta desafio hoi hamarren hartin, berdiak mahainain gainen ezai, e, Badakiak, e, abeastazina handienak eta kostaldi handiela, bena kostaldia barnek aldie gabe, e, bai hurrain aldetik, bai e, e, azenizamentu aldetik eta hola, e, bortxatu, bortxatu datekila kontutan hartzea alde barnin zer egiten den. Eta uste diat, desafio baten biharko, eta nik sinesten diat, eta hoi bihulat jamanen den. Hmm. Oda segiturak ogoi urte aurten, Jean-Jac Etxeberri jargo, eskertko zitugu, gurekin izanik, gure gomitari, erantzunik. Mil eskertziek.